We're ready to uh, continue in our journey or on our journey through the attributes of God. Jesteśmy gotowi, żeby rozpocząć czy raczej kontynuować naszą podróż przez e, atrybuty Boga. And now we want to look at the truthfulness of God. I teraz e, skupimy się na prawdomówności Boga. And as we begin this journey on truthfulness, gdy rozpocznie, rozpoczynając tą e, podróż przez prawdomówność Boga, we want to look at synonyms that are associated with truthfulness. Zacznijmy od e, spojrzenia na synonimy odnoszące się do prawdomówności. If someone is truthful, jeśli ktoś jest prawdomówny, they're someone who can be trusted. To znaczy, że można mu ufać. They are someone who has proven himself faithful to ktoś, kto okazał się wierny. One who has demonstrated himself to be sincere. Ktoś, kto dowiódł, że jest szczery. If you're truthful, then you're conforming to the fact or reality of something. Jeśli jesteś prawdomówny, to to, co mówisz, odzwierciedla fakty lub rzeczywistość. Or you're someone who is in accord with the standard that has been established albo można powiedzieć, że jest to pewna zgodność ze standardem prawdy, który jest ustalony. In short, if you're truthful, krótko rzecz ujmując, jeśli jesteś prawdomówny, you're someone who, who can be relied upon. Można na tobie polegać. Uh, isn't it good to have truthful friends? Czyż nie jest dobrze mieć prawdomównych przyjaciół? Unfortunately, we have mostly truthful friends. Uh, unfortunately. Unfortunately, we only have uh, mostly truthful friends, or some truthful to, to dobrze, że w większości przypadków mamy prawdomównych przyjaciół. You can never quite trust what anyone says, can you? Tak do końca nie można nigdy ufać w to, co drugi człowiek mówi. Uh, the news in the United States Uh, is so untruthful, you cannot rely upon the stories that you hear. W Stanach Zjednoczonych wiadomości, które są przekazywane publicznie, są tak niespolegliwe, że trudno jest y, w ogóle polegać na tym, co się mówi. And yet we still listen to the news. A wciąż jednak słuchamy wiadomości. Back in the Soviet days. W czasach y, Związku Radzieckiego. What was the news agency called? jak się nazywała ta główna agencja e, rosyjska? Nie, prawda była, gazeta. The newspaper. Yeah. The newspaper was called Truth. Tak, ta gazeta nazywała się Prawda. And you knew that if you read the newspaper, you were not getting the truth. I każdy, kto czytał tą gazetę, wiedział, że tam nie ma prawdy. Trzeba było naprawdę się nagimnastykować, żeby dojść do tego, gdzie jest prawda. But when God is truthful, ale Bóg jest prawdomówny. As part of his character, to jest y, częścią Jego charakteru. Możemy ufać, że cokolwiek On mówi, to jest y, spolegliwe. But because God is truthful, dlatego że Bóg jest prawdomówny, he hates the opposite of truth. On nienawidzi przeciwieństwa prawdy. He hates lying. Nienawidzi kłamstwa. And we should know this. I dobrze o tym powinniśmy wiedzieć. But I'm still going to read the verses anyway. Ale i tak przeczytam kilka wierszy. Uh, you go to Proverbs chapter 6 and look at verse 16 and 17. Y, otwórzmy księgę przypowieści, E, szósty rozdział i wiersz 7, e, 16 i 17. God says he hates seven things. Bóg mówi, że nienawidzi siedem rzeczy. But he begins in verse 16 by saying there are six things which Yahweh hates, yes, seven, which are an abomination to him. Zaczyna od sześciu rzeczy. Jest sześć rzeczy, których Jahwe nienawidzi, ale siedem, które są obrzydliwością dla jego duszy. Uh, it says in verse 17, those seven things are haughty eyes, 17 wiersz mówi, że to są wyniosłe oczy, a lying tongue, kłamliwy język, hands that shed innocent blood, ręce, które przelewają niewinną krew, a heart that devises wicked plans, serce, które knuje niegodziwe plany, feet that run rapidly to evil, nogi, które biegną do zła, a false witness who utters lies, fałszywy świadek, który szerzy kłamstwa and one who spreads strife among brothers. i człowiek siejący niezgodę między braćmi. If you listen carefully, jeśli uważnie słuchamy, there was one quality that God hates that he mentions twice. E, widzimy tutaj pewną cechę, której Bóg nienawidzi, która jest powtórzona dwukrotnie. And that is lying. To jest kłamstwo. Not being truthful. Nie mówienie prawdy. This is why when we were raising our children, Dlatego, gdy wychowywaliśmy nasze dzieci, we warned our children that if they ever lied to us, ostrzegliśmy je, że jeśli kiedykolwiek będą nas okłamywać, that there would be a double consequence. To będą podwójne, bolesne konsekwencje. Because God gives a, he, he expresses twice that he hates lying. Ponieważ Bóg dwukrotnie podkreśla, że nienawidzi kłamstwa. So if they did something wrong, więc gdy nasze dzieci coś przeskrobały, and they and we asked them if they had done this wrong, i gdy pytaliśmy je, czy zrobiły to, czy tamto, and they said no, we didn't do it. A one mówiły: "Nie, my tego nie zrobiliśmy." And then we found out that they did it. A później okazało się, że jednak to zrobiły. There was not only a consequence for doing wrong. To nie tylko wyciągaliśmy konsekwencje wobec tego zła, które zrobiły, ale dodatkowo konsekwencje, że kłamały na temat tego, co zrobiły. Uh, you know, I, I can't be certain that our children never lied to us. Y, nie jestem pewny, <laughs> czy nasze dzieci nigdy nas nie okłamywały. But I'm pretty confident that they told the truth 99% of the time. Ale jestem przekonany, że w 99% mówiły prawdę. Because once they receive that second consequence, gdyż e, kiedy poniosły konsekwencje kłamstwa, they learn quickly that it's better to receive only one consequence rather than two consequences. Szybko e, doszły do wniosku, że lepiej dostać e, za jedną rzecz <laughs> niż za dwa, za dwie. All right, if we go back into the book of Psalms to chapter 78 jeśli cofniemy się jedną księgę do Księgi Psalmów and look at verse 35 through 37. i otworzymy Psalm 78 i spójrzmy na wiersze 35 do 37. It says in verse 35, and they remembered that God was their rock and the most high God their redeemer. Wiersz 35 mówi, że przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką i że najwyższy jest ich odkupicielem. But they deceived him with their mouth and they lied to him with their tongue. Ale 36 wiersz mówi, że schlebiali mu ustami i okłamywali go językiem. For their heart was not steadfast toward him, nor were they faithful in his covenant. Ich serce nie było szczere wobec niego i nie byli wierni jego przymierzu. There was a consequence to Israel for not living truthfully before God. Izrael ponosił konsekwencje z powodu swojej niewierności wobec Boga. And when we go back into the book of Proverbs to chapter 12 verse 19, gdy wrócimy do księgi przypowieści, 12 rozdział i 19 wiersz, we see the benefits of a truthful uh, tongue. Widzimy tutaj korzyści płynące z mówienia prawdy says truthful lips will be established forever, but a lying tongue is only for a moment. Czytamy tutaj, że szczere wargi będą trwać na zawsze, then, lecz język kłamliwy tylko przez chwilę. And then a few verses later in verse 22. A kilka wierszy dalej w 22 wierszu a strong statement from God about lying. Bardzo silne stwierdzenie Boga na temat kłamstwa. Lying lips are an abomination to Yahweh, but those who deal faithfully are his delight. Wargi kłamliwe są ohydą dla Jahwe, lecz ci, którzy postępują uczciwie, są jego przyjemnością. And isn't it interesting that that word faithful nie jest to ciekawe, że to słowo wierny is a synonym for truthfulness. jest synonimem słowa prawdomówny. Uh, just one more verse and we're going to go back to Psalm 120. Jeszcze jeden e, fragment z e, przypowieści. My fingers don't get there as quickly as they used to. <laughs> All right, so, Psalm 120 verse 2. E, najpierw jeszcze psalm. E, okay. Right after 119, yeah. the long one. 120, ostatni tutaj, ostatnia referencja, 122 e, wiersz. Here's a prayer that each one of us should be praying. To jest modlitwa, którą wszyscy powinniśmy się modlić. It says, deliver my soul, Yahweh, from lying lips and from a deceitful tongue. Jahwe, ratuj moją duszę od kłamliwych warg i od oszczerczego języka. Why does God desire truthfulness in his creation? Dlaczego Bóg e, pragnie prawdomówności w swoich stworzeniach? It's because it's embedded in his nature. Ponieważ prawdomówność jest wpisana w Bożą naturę. We see this in a couple of places. Widzimy to w kilku miejscach. In Exodus 34. W Księdze Wyjścia, 34 rozdziale. One thing we keep doing in our study of the attributes of God. I jedna z rzeczy, którą ciągle robimy, studiując Boże atrybuty, is returning to Exodus 34 verse 6. Jest nasze wracanie do tego właśnie miejsca, e, Księga Wyjścia 34, wiersz 6. Because not only is it a demonstration of the unity of God, ponieważ jest tutaj nie tylko demonstracja jedności Boga, that is the harmonious and compatible uh, compatibility of all the attributes on display, a więc nie tylko harmonia <coughs> Bożych atrybutów i ich kompatybilność ze sobą, but it shows us some core attributes that God uh, desires His creation to know about Himself. Ale również e, w, tutaj w tym miejscu Bóg objawia swoje E, główne atrybuty, które chce, żebyśmy poznali. And so when God is passing before Moses on Mount Sinai, gdy więc Bóg przechodzi jakby przed Mojżeszem na górze Synaj and honoring Moses' request to see the glory of God, i pozwala Mojżeszowi oglądać jakiś aspekt jego chwały, he goes by uh, Moses not allowing him to see with his eyes Y, Bóg przemieszcza się jakby w, w, obok Mojżesza, nie dając mu oglądać siebie jego oczyma, but to form impressions in his mind through words. Ale raczej Mojżesz y, odbiera pewnego rodzaju bodźce, które pozwalają mu zobaczyć Boga w jego umyśle. What God is like. Jaki Bóg jest. And so let's look through this list of the attributes that God wanted to be known about himself to Moses. Popatrzmy na tę listę atrybutów, które Bóg chciał, aby Mojżesz i przez niego też inni poznali w odniesieniu do Boga. It says then Yahweh passed by in front of him and proclaimed. Czytamy tutaj, że Jahwe przeszedł przed nim i ogłosił. Yahweh, Yahweh God. Jahwe, Jahwe Bóg. Compassionate miłosierny and gracious, i łaskawy, slow to anger, nieskory do gniewu, and abounding in loving kindness, bogaty w łaskę and truth. i tutaj wierność albo prawdomówność. God wants us to know that he is reliable, so he describes himself as truthful. Bóg chce, żebyśmy na nim polegali i dlatego objawia się jako prawdomówny Bóg. God wants us to trust him and rely upon him. Bóg chce, żebyśmy mu ufali i żebyśmy na nim polegali. And so he says he's truthful. Więc mówi nam, że jest prawdomówny. If he says he's going to do something in scripture, jeśli zapowiada w piśmie, że coś zrobi, take care of his followers, że zatroszczy się o tych, którzy go naśladują, then he will do it. Więc to na pewno zrobi. But let's go back into the Psalms and look at Psalm 25:10. Wróćmy na chwilę do Księgi Psalmów. Spójrzmy na, na Psalm 25, wiersz 10. Because it gives us another picture of the depth of the character of truth in the essence of God. Mamy tutaj kolejny element prawdomówności Boga w esencji jego natury. It says all the paths of Yahweh are loving kindness and truth. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością. To those who keep his covenant and his testimonies. Dla strzegących jego przymierza oraz jego postanowień. Are you attempting to show your love to God by following his ways? Czy pragniesz y, okazać swoją lojalność wobec Boga przez y, chodzenie jego drogami? No, no matter how imperfect your direction toward Him is, bez względu na to, jak niedoskonała jest Twoja droga za Nim, He says that he can be relied upon because he says he is a God of truth. On, on jest Bogiem, na którym możemy polegać, ponieważ jest Bogiem prawdy. Why is God the God of truth? Dlaczego Bóg jest Bogiem prawdy? Może nam się wydawać, że jest to swego rodzaju takie myślenie i argumentacja w kółko, ale tak nie jest. To jest prawda. It's because he's the only God. On jest jedynym Bogiem. And he has to keep saying this over and over again throughout scripture. I przez całe pismo nam to powtarza. Why did God keep repeating that he's the only God? Dlaczego Bóg ciągle powtarza, że jest jedynym Bogiem? Because the Jews didn't learn that lesson until the Babylonian captivity. Ponieważ Żydzi nie mogli zrozumieć tej lekcji aż do momentu wypędzenia ich do niewoli babilońskiej. Time and again they could be found worshiping other gods. Widzimy, jak ciągle zaczynają czcić jakichś obcych bogów. As soon as they crossed the Jordan River, kiedy tylko przeszli przez rzekę Jordan, there was a problem. Od razu pojawił się problem. They started worshiping other gods and there was judgment. Zaczęli czcić inne bóstwa i przyszedł na nich sąd. When you go into the book of Judges, kiedy czytamy Księgę Sędziów, and now they're settled in the land. Widzimy, jak osiedli już w ziemi obiecanej. The reason there was a cycle of sin where they had where God had to raise up a judge to deliver the people from the enemies of Israel. I widzimy powtarzający się taki cykl y, sytuacji, w których Bóg musiał powoływać jakiegoś sędzie, który ratował ich od wrogów. because they stopped worshiping Yahweh and started worshiping other gods. A wszystko za każdym razem zaczynało się od tego, że porzucali Boga Jahwe, a zaczynali czcić obcych bogów. And now in the book of Jeremiah. I dochodzimy do księgi Jeremiasza. The people of Israel are being warned of the impending judgment that's coming from the Babylonians. E, Boży lud jest ostrzegany przed nadchodzącym sądem z e, ręki Babilończyków. And God is reminding them that if they would just turn to him as the only God. I Bóg wzywa ich, żeby zwrócili się do niego jako jedynego Boga. They could once again be under his protective care. Jeśli by to zrobili, znaleźliby się znowu pod jego opieką i jego troską byliby otoczeni. But here is God's warning through Jeremiah to Israel just before the Babylonian captivity. Tutaj natomiast znajdujemy Boże ostrzeżenie kierowane do nich przez proroka Jeremiasza tuż przed zabraniem do niewoli babilońskiej. And so verse 10 and 11 read, wiersz 10 i wiersz 11. Yahweh is the true God. Jahwe jest Bogiem prawdy albo prawdziwym Bogiem. He is the living God. On jest Bogiem żywym. And the everlasting King. I wiecznym królem. At his wrath the earth quakes. Od jego gniewu ziemia drży. And the nations cannot endure his indignation. A narody nie są w stanie znieść jego wzburzenia. Notice the singularity in verse 10. Zauważcie na jedność przekazu wiersza 10. There's only one God I met and I make life difficult on everybody if they don't want to follow me. Ja jestem jedynym Bogiem i jeśli ktoś nie chce za mną iść, uczynię jego życie bolesnym, trudnym. But then look at the contrast in verse 11. A teraz zobaczmy na kontrast e, w wierszu 11. Thus you shall say to them, that is the people of Israel. Tak mówcie do nich, czyli do ludu Izraela. The gods that did not make the heavens and the earth shall perish from the earth and from under the heavens. Bogowie, którzy nie stworzyli niebios ani ziemi, ci znikną z ziemi i spod niebios. What, uh, what Jeremiah is saying on behalf of God to, co Jeremiasz mówi w imieniu Boga, is that the gods that you guys worship are helpless to eh, before Yahweh. Wasi bogowie, których czcicie, są bezużyteczni w obliczu prawdziwego Boga Jahwe. And so it's a challenge to the Israelites, a question, why are you worshiping the other gods when you know that there's only one true God, Yahweh? Więc Bóg e, pyta się swojego ludu, Dlaczego czcicie te marne bóstwa, kiedy tak naprawdę jest jeden prawdziwy Bóg Jahwe? New Testament has the same statement that Yahweh is the only true God. I w Nowym Testamencie mamy y, również takie stwierdzenia, że Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem. And we see this in the high priestly prayer of Jesus recorded in John 17. Widzimy to na przykład y, w tej arcykapłańskiej modlitwie Pana Jezusa zapisanej w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Verse 3 says, And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Wiersz trzeci, to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. And so associated with this idea of truth in this verse, a więc e, w tym wierszu e, idea bliska prawdomówności czy prawdzie is the idea of faithfulness. jest idea wierności. As the only true God, he establishes truth and he is going to be the basis for truth. Jahwe jako jedyny prawdziwy Bóg jest e, tym, który utwierdza prawdę i jest podstawą dla prawdy. So a Christian who studies the Bible chrześcijanin, który studiuje Biblię is going to be the wisest, most confident person. Będzie najmądrzejszą, najbardziej e, spolegliwą osobą. Because he's going to be looking into God's word, which is true, ponieważ będzie patrzył w Boże słowo, które jest prawdą and describes not only truth, but the truth about God. Która nie tylko opisuje prawdę, ale prawdę dotyczącą samego Boga. You know, John wasn't done uh, proclaiming God to be the only true God in the Gospel of John. Jan nie zakończył y, nauki na temat y, prawdomu, tego, że Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem w swojej Ewangelii one of his last writings uh, just before Revelation. Jednym z jego ostatnich pism przed Księgą Objawienia was 1 John chapter 5. Był, była ewan, był list, pierwszy list Jana i końcówka tego listu, piąty rozdział. And we look at verse 20. Spójrzmy na wiersz dwudziesty. And we know that the Son of God has come and has given us understanding. Tutaj jest 12, powinien być 20, 5.20. In order, oh, I'm sorry. I'm sorry. E, I made a mistake 12 instead of 20. Oh. Ah. Wiemy zaś, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. In order that we might know him who is true. Abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. And we are in him who is true. I jesteśmy w tym prawdziwym. In his son Jesus Christ w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. This is the true God and eternal life. Ten jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Czy kiedykolwiek powinniśmy martwić się, że znamy prawdę, czy jesteśmy w prawdzie? The answer is no. Odpowiedź brzmi nie. Because if God is true and Jesus Christ is true, jeśli Bóg jest prawdziwy i Jezus Chrystus jest prawdziwy, and if Jesus Christ is true, then the message that he gave to us is true. I jeśli Jezus jest prawdziwy i poselstwo, które nam dał jest prawdziwe, and if this message is true, jeśli to poselstwo jest prawdziwe, then belief in this message as Jesus and the apostles have said, to wiara w to poselstwo, które Jezus nam przekazał i Jego apostołowie oznacza, że, jest, że znamy prawdziwego Boga i jesteśmy w prawdziwym Bogu. Nie jest tak trudno zrozumieć Ewangelię. Po prostu trzeba przyjąć pewne fakty that Jesus is God, że Jezus jest Bogiem and that Jesus is man at the same time. i w tym samym czasie Jezus jest też człowiekiem. Do you have to understand how he can be God and man at the same time? Czy musimy to zrozumieć, jak to możliwe, że on jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem w tym samym czasie? No, you just have to accept that truth. Nie musisz tego rozumieć, wystarczy, że przyjmiesz tą prawdę. And when you accept that he is 100% God and 100% man, jeśli przyjmiesz tą prawdę, że on jest w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. That's all you need to know. To wszystko, co musisz wiedzieć. And if you know that Jesus who is 100% God and 100% man. Jeśli wierzysz, że Jezus jest w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem, died on the cross to pay the penalty for your sin and rose again from the dead to prove his power over the penalty of your sin. Jeśli wierzysz, że umarł na krzyżu za twoje grzechy i że stał, aby dowieść tego, że jego śmierć była skuteczną ofiarą za nasze grzechy, then you're in the truth Jesteś w prawdzie. And if you are desiring to follow Jesus in the truth about the gospel and how he wants you to live, jeśli pragniesz podążać za Jezusem w prawdzie Ewangelii i tego, czego On chce, jak On chce, żebyś żył, then you're in the truth. jesteś w prawdzie. You don't have to worry about whether you're in the truth if you believe who he is and what he did. Nie musisz się obawiać, jeśli wierzysz, to, kim On jest i co dla Ciebie zrobił. Now all you need to do is demonstrate that. To wszystko, co musisz robić, to demonstrować to. Like we mentioned yesterday in the sermon. Tak jak wczoraj w czasie kazania o tym mówiłem. Through your obedience as a motivation of appreciation for what Jesus has given you through faith. Przez y, posłuszne mu życie, które demonstruje Twoją wiarę w Niego i to, co On dla Ciebie zrobił. So, if God is true, a więc jeśli Bóg jest prawdziwy, then he alone operates consistently at all times in the truth and he can be trusted and relied upon. On jedynie działa konsekwentnie przez cały czas i dlatego możemy mu ufać i możemy na nim polegać. Let's back that up a little bit with scripture. I znowu e, spróbujmy to oprzeć na piśmie. And we'll go to Psalm 31 verse 6. Najpierw Psalm 31, wiersz 6. Because this verse is going to tell us that we can trust God because he is the only one who will give us truth. Ten wiersz e, mówi nam, że możemy ufać Bogu, ponieważ tylko On mówi nam prawdę i mówi tylko prawdę. And the, and the uh, psalmist says in verse 6, I hate those who regard vain idols, but I trust in Yahweh. E, u nas to jest wiersz siódmy. Znienawidziłem służących martwym bóstwom, ja zaufałem Jahwe. Why can they trust in Yahweh? Dlaczego psalmista może ufać Jahwe? Because he's the only true God and they trust him to be the only true God. Ponieważ on jest jedynym prawdziwym Bogiem i dlatego można mu ufać jako jedynemu prawdziwemu Bogu. And I really like Isaiah 65:16. E, bardzo lubię ten fragment z Księgi Izajasza, 65 rozdział i 16 wiersz. Because when we look at Isaiah 65:16, gdy patrzymy na Izajasza 65:16, it says blessed is he who is blessed in the earth. Uh, blessed because he who is blessed in the earth shall be, let me say that again. It's not coming out right. <laughs> because he who is blessed in the earth shall be blessed by the God of truth, and he who swears in the earth shall swear by the God of truth, because the former troubles are forgotten and because they are hidden from my sight. Mm-hmm. Także ten, kto w tej ziemi będzie się błogosławił, będzie się błogosławił w Bogu prawdziwym czy prawdomównym. I kto w tej ziemi będzie przysięgał, będzie przysięgał w Bogu prawdziwym albo prawdomównym, gdyż zapomniane będą dawne udręki i będą zakryte przed moimi oczyma. Wiecie, dlaczego lubię ten wiersz? Z powodu właśnie tego słowa prawda. Być może znacie to hebrajskie słowo. The Hebrew word is amin. Hebrajskie słowo tu użyte brzmi amen. Which means faithful or truthful. Które oznacza prawdomówny albo wierny. And so Yahweh is the amen God. A więc Jahwe jest Bogiem amen. He is the faithful, the true God. On jest wierny i prawdziwy Bóg. And anything that you ask that fits into His desires and wills, you can trust that He is going to fulfill it. Cokolwiek On mówi, cokolwiek obiecuje, możemy być pewni, że On tego dokona. And so in essence then, when you say amen to any prayer, a więc gdy kończymy jakąś modlitwę słowami amen, I think that we treat amen as whatever I want, you need to do. Obawiam się, że czasami e, robimy to myśląc, e, mówiąc do Boga, o cokolwiek Cię proszę, to to zrób. <laughs> But when we say amen, ale tak naprawdę, kiedy mówimy amen, we should be thinking, your will be done. powinniśmy myśleć, niech się dzieje Twoja wola. that going to change your attitude in prayer? Jak żeby to zmieniło naszą postawę w modlitwie? It's When you say amen with the Hebrew understanding of amen. Kiedy mówimy to słowo amen z hebrajskim rozumieniem amen. You're acknowledging the sovereignty of God and telling God or uh, affirming with God that he can do whatever he wants. Wtedy uznajemy suwerenność Boga i tak naprawdę mówimy Boże, rób to, co ty uważasz za słuszne, żeby robić. That he will do anything he wants within his will. Aby on zrobił to wszystko, co on chce zrobić zgodnie ze swoją wolą. And now you pray not expecting your will to be accomplished. Wtedy modlimy się nie z taką postawą, że nasza wola ma się zrealizować, but God's will to be accomplished within his time frame. Ale żeby Bóg zrealizował swoją wolę w swoim czasie. All right. Then we have another clear statement in Hebrews chapter 6 verse 18. Również mamy takie wyraźne stwierdzenie w liście do Hebrajczyków e, w szóstym rozdziale, wiersz 18. Tells us about the truthfulness of Yahweh. Tutaj również mamy potwierdzenie prawdomówności Boga Jahwe. Starting in verse 17, it says, In the same way, God, desiring even more to show to the heirs of the promise the unchangeableness of his purpose interposed with an oath. Hebrajczyków 6, 6 rozdział czytajmy od 17 e, wiersza. Stąd Bóg, chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niewzruszoności swojego postanowienia, in order that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we may have strong encouragement we who have fled for the refuge and lain hold of the hope set before us. Poręczył je przysięgą, abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę. So, because God can't lie, ponieważ Bóg nie może kłamać, we should be living each day encouraged by the promises of God in his word. Powinniśmy żyć każdego dnia zachęceni wszystkimi obietnicami, które Bóg dał nam w swoim słowie. Okay, if we go back to John chapter 17, verse 17. Jeśli wrócimy do Ewangelii Jana 17 rozdziału i wiersz 17. It says sanctify them in truth, your word is truth. Jezus mówi poświęć ich w swojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. And so Jesus is praying that God will sanctify, and the word, the way to understand sanctification is to understand it as meaning set apart. I Jan tutaj modli się o poświęcenie uczniów i aby właściwie rozumieć to poświęcenie, musimy uchwycić koncepcję tego słowa, które oznacza oddzielenie. So God is going to set apart his chosen ones in truth. A więc Jezus modli się, by Bóg oddzielił swoich wybranych w prawdzie. Or in other words, albo innymi słowy, if you are set apart to God, jeśli jesteś oddzielony dla Boga, it is because he causes you to understand the truth of the gospel and to receive the gospel as truth. To dlatego, że on pozwala ci rozumieć prawdę Ewangelii i y, pozwala ci i umożliwia ci żyć w prawdzie Ewangelii. So what is our responsibility to the God of truth? A więc jaka jest nasza odpowiedzialność wobec Boga prawdy? And that's found in Exodus, Exodus chapter 20. Y, czytamy o tym w Księdze Wyjścia, 20 rozdziale. And that's in verse 16. Wiersz 16. And you'll know Exodus 20 as the Ten Commandments. Wszyscy wiedzą, że w 20 rozdziale Księgi Wyjścia jest 10 przykazań. And the 16th verse is the ninth commandment. A 16 wiersz opisuje dziewiąte przykazanie. And the ninth commandment is you shall not bear false witness against your neighbor. I to e, przykazanie mówi, że nie będziesz składał fałszywego świadectwa przeciwko swojemu bratu. Okay, so the believer's responsibility to the truth. A więc odpowiedzialność wierzącego by mówić prawdę, is to tell the truth about your neighbor. To mówić prawdę w odniesieniu do twojego bliźniego. To tell the truth to your neighbor. Jak również mówić prawdę twojemu bliźniemu. And to approach them and to deal with them only in truth. I podchodzić do nich i działać się w relacji z nimi w odniesieniu do prawdy. Uh, the difficulty we have in this life is neighbors who aren't believers who you can't trust their word. Problem w tym, że wielu z naszych bliźnich, naszych sąsiadów jest ludźmi, którzy nie trzymają się prawdy i nie wiemy, czy oni mówią prawdę. if we go to 4 verse 24. Jeśli otworzymy Księgę Przypowieści, e, czwarty rozdział i czwarty wiersz. Uh, this is followed up uh, with a statement that says, Put away from you a deceitful mouth and put devious lips far from you. E, ten wiersz e, następuje po stwierdzeniu o usunięciu spośród siebie fałszywych, kłamliwych warg. Or in other words, only deal in truth with those around you. Innymi słowy, wzywa nas do życia w prawdzie ze wszystkimi wokół nas. Or if you go into Ephesians chapter 4. A jeśli otworzymy list do Efezjan, e, czwarty rozdział, verse 25 it says, wiersz 25 mówi nam, Lay aside falsehood, speak truth each one of you with his neighbor, for we are members of one another. Czytamy tam, że mamy mówić prawdę ze wszystkimi, ponieważ jesteśmy członkami jedni drugich. And so we see here Paul is making the statement to believers based upon the ninth commandment from Exodus 20:16. A więc widzimy tutaj, że apostoł Paweł wzywa wierzących do życia w prawdzie w oparciu o to przykazanie z drugiej księgi Mojżeszowej, 20 rozdziału, czyli dziewiąte przykazanie. But I like what Paul says in Colossians chapter 3. I również y, podoba mi się to, co Paweł mówił do Kolosan w trzecim rozdziale. The sister book to Ephesians. Jest to taka siostrzana księga czy siostrzane listy do listu do Efezjan. In verses 9 and 10. Y, w Kolosan 3, 9 i 10. It says, "Do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices and have put on the new self, who is being renewed by a true knowledge according to the image of the one who created him." Czytamy tutaj: <coughs> Przestańcie się nawzajem okłamywać, jako ci, którzy zdarli z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdziali nowego, bezustannie odnawiającego się ku poznaniu zgodnie z obrazem tego, który go stworzył. Podoba mi się, jak Paweł to w języku greckim ułożył. It's an imperative. Mamy tutaj tryb rozkazujący. In a good translation of what Paul said. I dobre tłumaczenie tego, co Paweł tutaj mówi, is stop lying to one another. Jest tak jak tutaj u nas jest, przestańcie się nawzajem okłamywać. Because uh, and <laughs> what that indicates i to sugeruje is that the Colossians were lying to each other as professing believers. Że Kolosanie wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa jednocześnie wzajemnie się okłamywali. On nie nazywa ich niewierzącymi z tego powodu, ale mówi przestańcie się okłamywać. So if you are lying, then stop lying. A więc jeśli kłamiesz, to przestań. All right, so what is the harm of lying? Y, w czym leży szkodliwość kłamstwa? Well, it destroys relationships. Kłamstwo niszczy relacje. Why? Because you cannot trust the person who lies to you repeatedly. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy w stanie ufać komuś, kto nas ciągle okłamuje. But not only does it destroy relationships by violating trust, nie tylko to niszczy relacje, dlatego że uniemożliwia zaufanie. It also is an expression from that individual that you hate them. Ale więcej, jest to swego rodzaju formą nienawiści do drugiej osoby. Where does it say that? Gdzie to jest e, napisane? In Proverbs 26:28. W księdze przypowieści 26 rozdziale i wiersz 28. It says a lying tongue hates those it crushes and a flattering mouth works ruin. Czytamy tutaj, że fałszywy język nienawidzi tych, których miażdży a gładkie usta mogą przyprawić o upadek. And not only that, lying dishonors Yahweh. Nie tylko to, ale y, kłamstwo hańbi Boga Jahwe. Because in Hebrews 6:18, which we've already looked at, ponieważ w liście do Hebrajczyków 6:18, który już wcześniej czytaliśmy, it says it's impossible for Yahweh to lie and because you are uh, in Yahweh now through Christ then you shouldn't be a liar as well. Czytamy tam, że Bóg prawdziwy, Jahwe, nie może kłamać. Więc y, my teraz, będąc w tym Bogu, też nie możemy kłamać. And so therefore lying contradicts the very nature of Yahweh whom we represent. Dlatego kłamstwo jest sprzeczne z naturą Boga Jahwe, którego my reprezentujemy. Besides that, lying is a characteristic of non-believers and is influenced by Satan. Ponadto kłamstwo jest cechą niewierzących, którzy są pod wpływem szatana. And we learn that in John 8:48 where Jesus calls Satan the father of lies. I wiemy o tym z Ewangelii Jana 8 z 8 rozdziału 44 wiersz, gdzie Jezus mówi, że szatan jest ojcem wszelkiego kłamstwa. And if you go to Revelation 21 verse 8, jeśli otworzymy Księgę Objawienia 21:8, you'll find that lying is the practice of one who is destined for hell. Zobaczymy tam, że kłamstwo jest cechą charakterystyczną ludzi, którzy skończą w piekle. Okay, so let me just emphasize it's the one who practices lying. I podkreślę to, że tutaj mówimy o ludziach, którzy praktykują kłamstwo, żyją w kłamstwie. If you are in the practice of lying, then that is evidence that you are not operating under the influence of the Holy Spirit. Jeśli żyjesz w kłamstwie, jeśli ciągle kłamiesz, jest to dowodem tego, że nie jesteś pod wpływem Ducha Świętego. And if you're not under the influence of the Holy Spirit, it's quite possible that the Holy Spirit is not living in you. A jeśli nie jesteś pod wpływem Ducha Świętego, to cóż innego to oznacza, że Duch Święty nie mieszka w tobie? So how do you overcome the art of lying? W jaki sposób więc przezwyciężyć sztukę kłamstwa? Well, Proverbs 13:5 Księga Przypowieści, 13 rozdział, wiersz 5. Exhorts us to become a righteous man. Jest to wiersz, który wzywa nas do bycia ludźmi sprawiedliwymi. It says a righteous man hates falsehood, but a wicked man acts disgustingly and shamefully. Czytamy tutaj, że sprawiedliwy nienawidzi fałszu mowy, a bezbożny roznosi smród i przynosi wstyd. So how do you become a righteous person? W jaki sposób więc być sprawiedliwą osobą? And John 14, 6 says that we need to be a follower of Jesus, who is the way, the truth, and the life. Jana 14, 6 mówi nam, że mamy być naśladowcami Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. And those who are followers of Jesus Christ, a ci, którzy są naśladowcami Jezusa Chrystusa, will make Yahweh's word a priority and precious in their sight. czynią słowo Jahwe priorytetem swojego życia i to słowo jest cenne dla nich. Because those who are followers of Yahweh uh, practice Psalm 139:17. Ci, którzy są naśladowcami Jahwe, praktykują to, co jest napisane w psalmie 139 w wierszu 17. 139:17 says, How precious are your thoughts to me, O God, how vast is the sum of them. Czytamy tutaj, jakże cenne są Twoje myśli, Boże, jak niezliczone w swej liczbie. So how precious is God's word to you as one who professes to follow and know Jesus Christ? Jak cenne dla Ciebie jest Słowo Boże, kiedy twierdzisz, że jesteś naśladowcą Chrystusa? Is it something that you only snack on occasionally? Czy jest to coś, co tylko dla Ciebie stanowi taką przekąskę od czasu do czasu? Czy karmisz się tym słowem każdego dnia? You know, in, in Colossians, w liście do Kolosan, Paul says that a follower of Jesus Christ, apostoł Paweł napisał, że naśladowca Jezusa Chrystusa is going to let Yahweh's word dwell in him richly. Będzie robił wszystko, aby słowo Jahwe, słowo Boga mieszkało w nim obficie. It says in verse 16 of chapter 3. Kolosan 3:16. Let the word of Christ richly dwell within you. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. One of the ways to tell a um, practicing professing believer to w jaki sposób możemy rozpoznać wierzącego, prawdziwego w swoim postępowaniu. Is to hear how he is contemplating and pondering the truths of God. Jest to, kiedy słyszymy, jak on rozmyśla, jak rozważa prawdy Bożego Słowa. So this leads us to the definition. Więc to prowadzi nas do definicji prawdomówności. Yahweh is the true God. Jahwe jest prawdziwym Bogiem. And therefore Yahweh's knowledge and words are true. Dlatego wiedza i słowa Jahwe są prawdziwe. And therefore Yahweh is the final standard of truth. I dlatego Jahwe jest ostatecznym standardem prawdy. So, we need to look at our God as the true God. A więc e, winniśmy patrzeć na naszego Boga jako prawdziwego Boga. Who gives us the truth about himself and how to live który mówi nam prawdę o sobie samym i o tym, jak mamy żyć. A my winniśmy robić wszystko, aby nasze życie było zgodne z objawionym przez Niego standardem życia. we at two of God. Dzisiaj przyglądaliśmy się dwom atrybutom Boga. His immutability, Jego niezmienności and his truthfulness i Jego prawdomówności. And if we make that an equation, jeśli stworzymy takie równanie, to combine immutability with truthfulness, dodając niezmienność do prawdziwości, is going to equal our understanding of the faithfulness of God. Wtedy rezultatem jest zrozumienie wierności Boga. And therefore we can enjoy our salvation at the present time. Dlatego też możemy radować się naszym zbawieniem w obecnym czasie. Because God is truthful, ponieważ Bóg jest prawdomówny and we can relax in his faithfulness. i możemy odpoczywać w Jego wierności. Which, if I could just follow up on what I said yesterday. Więc y, kontynuując myśl, którą rozpocząłem wczoraj. In the context of God's faithfulness and immutability and truthfulness w kontekście Bożej niezmienności, Jego prawdomówności i Jego wierności. If we are depending upon ourselves for salvation, jeśli y, w kwestii zbawienia polegamy na sobie samych, then we will never be able to relax and enjoy Yahweh's salvation in this life. To nigdy nie będziemy w stanie się zrelaksować i cieszyć zbawieniem, jakie Jahwe nam zgotował już tutaj teraz w tym życiu. And if we cannot enjoy and relax his salvation in the present life, a jeśli nie jesteśmy w stanie się zrelaksować i cieszyć Jego zbawieniem w obecnym życiu, then we won't have joyful hearts and coming to this church to worship on Sunday will not be a joyful experience. Wtedy nie będziemy mieli radości w sercach i gdy gromadzimy się w niedzielę, aby Go wielbić, nie będziemy czynić tego z radością. Because you'll always have this thought in your mind ponieważ zawsze będziesz tak sobie myślał gdzieś tam w głębi. I need to prove that I love you God, so I'll be here at church. I będziesz myślał, że no muszę jakoś, jakoś dowieść Tobie, Boże, że Cię kocham, więc no pójdę do zboru. But when we rest in the truth of His salvation, ale kiedy odpoczywamy w prawdzie Jego zbawienia, through His gospel, przez Ewangelię, then we come to church with joyful hearts. wtedy przychodzimy na zgromadzenie z radosnymi sercami resting in the faithfulness in his promise to accept us just as we are right now. Ufając, że on akceptuje nas i kocha nas i przyjmuje nas w tacy jacy jesteśmy w danej chwili. With the promise that he's going to make us what he wants us to be for all eternity when we see Jesus as it says in 1 John 3:2. Jednocześnie dając nam tą cudowną obietnicę przemiany nas na swój obraz i podobieństwo w tym absolutnym, doskonałym sensie, gdy zobaczymy Go twarzą w twarz, tak jak czytaliśmy w pierwszym liście Jana. So may we take the truths that we learned today about God's immutability and His truthfulness. Weźmy więc sobie do serc te prawdy dotyczące niezmienności Boga i Jego prawdomówności. And let it comfort us with the faithfulness of God in our salvation. I niech one pocieszają nas tym, że nasz Bóg jest wierny w dziele Jego zbawienia. May we leave here tonight. Nawet kiedy dzisiaj będziemy opuszczali to miejsce. More appreciating Jesus and his work on the cross than we did when we came in Obyśmy bardziej doceniali to dzieło, które Pan Jezus Chrystus y, dokonał dla nas na krzyżu Golgoty, niż kiedy przyszliśmy tutaj. Let's pray. Pomódlmy się jeszcze. Thank you, Lord, for the time that we've been able to spend in your word tonight. Dziękujemy, nasz Panie, za czas, który mogliśmy spędzić tego wieczora przy Twoim Słowie. Za możliwość rozważania Twojej niezmienności i Twojej prawdomówności. I jak zrozumienie tych dwóch atrybutów can help us to appreciate your faithfulness to uh, us through the gospel i jak to pomaga nam e, doceniać też Twoją wierność wobec nas w dziele Ewangelii. Chociaż było tak wiele informacji tego wieczoru. I pray that you would help us to dwell on the points most important to help us fall in love with you. Daj, byśmy e, mogli skupić się na tych wszystkich ważnych elementach, które pomogą nam kochać Ciebie i ufać Tobie i podążać za Tobą. And may we cultivate the truth of your character. I dopomóż, abyśmy w naszym życiu kultywowali Twój piękny charakter. As we see it in the gospel. Który objawiłeś nam w Ewangelii. And to appreciate your gospel all the more and the work that your son has done on our behalf. I coraz bardziej doceniać tą dobrą nowinę i to, co Twój Syn uczynił dla nas. And now take us home safely and bring us back safely tomorrow. Zabierz nas bezpiecznie do domu, prosimy, i przywieź nas jutro też bezpiecznie na to miejsce. Aby uczyć się więcej o Twoim charakterze. I znaleźć jeszcze więcej pociechy, patrząc na Twój charakter. Prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.